Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, հոսապողի մոտ է հրայր պաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել հավաքներ ուղղված ազնագազմի հետ տարվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կամով Արթանյանի հանդիպումը զինծառայողների հետ։ Հույս ցերեկույթ նվիրված զինվորական ու բանաստեղծ Կոմիտաս Հակոբյանի 50-ամյակին։ Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է առաքելության կատարումը Արցախում։ Դրաստամատ Կանեյանի տեղն ու դերը հայոց ազգային ազատագրական պայքարում։ Միջոցառում նվիրված հայոց բանակի գործող ու անմահացած սպաներին։ Փականագործի օկնականից միջև խորհրդային միության ինժեներական զորքերի մարշալ Սերգեյ Ագանովի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա օպեների ընթացքում։ Հավաքներ Պաշտպանության բանակի 2022 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի բազայի վրա օրերս անց են կացվել հավաք պարապմունքներ, որոնք միտված էին կատարելագործելու մասնակիցների ունակությունները եւ բարձրացնելու տեղերում ազնագազմի հետ տարվող աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը։ Հավաք պարապմունքների մասնակիցների հետ հանդիպման ընթացքում վերադաս հրամանատարությունն անդրադառնալով արկա խնդիրներին կարևորեց նման ձևաչափով հանդիպումները փորձի փոխանակման ու նոր մեթոդների ձեռքբերման տեսանկյունից։ Լսենք փոխգնդապետ Հովանես Չախոյանին եւ մայոր Նարինե Հայրապետյանին։ Համաձայն պատրաստության պլանի 2022 թվականի նշված ժամանակահատվածում անցեկասում մասնագետների հետ հավաքներ, ունակությունները ու կարողությունները բարձրացնելու նպատակով իրենց արժե դրված խնդիրը հավաքների շրջանակներում համարում ենք դրական, դրական արդյունքներ ցուցաբերել են հետտրավմատիկ ստրեսային խանգարումները այն գլոբալ խնդիրներն են, որոնք առաջանում են բեկումնային ժամանակահատվածում եւ բազմաթիվ անգամներ մենք առնչվել ենք այնպիսի խնդիրների, որոնք առաջանում են հետպատերազմյան շրջանում, կոնկրետ եւ հասարակության շրջանում եւ խաղաղբնակչության շրջանում եւ զինծառայողների շրջանում, որոնք առաջացնում են այնպիսի խնդիրներ, որոնք պահանջում են եւ օգնության եւ վերականգնման եւ հոգեթերապևտիկ աշխատանքներ, փորձ են քարել զինծառայողների բանալիների միջոցով էր հանել այն խնդիրները, որոնք կարող են առաջացնել ստրեսացին գործոններ եւ որոնք մեծամասամբ ազդում են զինծառայողների հոգեվիճակի վրա եւ հավաքել իմի բերել նախանշել այն խնդիրները, որոնք կարող են ճիշտ ուղով վրա դնել կամ նվազագույնի հասցնել բացասական հոգեվիճակները։ Հավաք պարապմունքների դասացուցակի համաձայն անցնկացվել ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական պարապմունքներ որոնք հնարավորություն կտա մասնակիցներին ստացած գիտելիքները փոխանցել ենթակա անձնակազմին։ Հանդիպում զինծառայողների հետ Օրերս Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ուղղությամբ գործող զորամասերից մեկն այցելել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կամո Վարդանյանը։ Հանդիպել զինծառայողների հետ անդրադարձել ընթացիկ ծառայողական մի շարք հարցերի։ Անվանական զենքով ապարգևատրելով զորամասի հրամանատարին, պաշտպանության նախարարը շնորհակալություն է հայտնել բոլոր ներկաներին բարեխիղճ ծառայության համար։ Նշել, որ յուրաքանչյուր հաջողության հիմքում կոլեկտիվ աշխատանքն է եւ սրտացավությունը ընդհանուր գործի հանդեպ։ Գեներալ լեյտենանտ Կամո Վարդանյանը նաեւ փաստել է, որ այսուհետ եւս բանակի հրամանատարությունը կլինի հետևողական յուրաքանչյուրի ծառայությունը ըստ արժանվույն գնահատելու հարցում։ Նշենք, որ այլ զինվորականներ եւս խրախուսվել են վերադաս հրամանատարության հրամաններով։ Բանաստեղծ ազատամարտիկը Հունիսի 1-ի Մարտունու շրջանի Քերտ համայնքում տեղի է ունեցել հույս ցերեկույթ նվիրված Արցախյան առաջին պատերազմման մահացած բանաստեղծ ազատամարտի կոմիտաս Հակոբյանի ծննդյան 50-ամյակին։ Հույս ցերեկույթը կազմակերպել էին դպրոցի ուսուցիչներն ու աշակերտները, որն ի պատիվ հերոսի գրում են նրա անունը։ Հավերժի ճամփորդի շտակին ծաղիկներ խոնարելուց հետո միջոցառմանը ներկայացվեց կոմիտաս Հակոբյանի կյանքն ու գործունեությունը։ 28 տարի առաջ 1994 թվականի մայիսի 5-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Կարմիրավան գյուղի պաշտպանության ժամանակ 22 տարեկան ցաղկուն հասակում հերոսաբար զոհվել է ԼՂ պաշտպանության բանակի ավագ լեյտենանտ Բանաստեղծ Կոմիտաս Հակոբյանը։ Կոմիտաս Հակոբյանը ծնվել է 1972 թվականի հունիսի 1-ին ԼՂ Մարտունու շրջանի Քերտ գյուղում, մտավորականի ընտանիքում։ 1989-ին ավարտել է տեղի միջնակարգ դպրոցը եւ ընդունվել Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի Ստեփանակերտի բաժանմունքի բանասիրական ֆակուլտետ։ Մինչև կանոնավոր բանակի կազմակերպումը կոմիտասը կամավոր մասնակցել է պաշտպանական եւ ազատագրական մի շարք մարտերի։ 1993-ի ապրիլի 2-ին Դիվանլար եւ Ղաջար գյուղերի ազատագրման օպերացիային, Մարզիլուի, Ամիրանլարի Գևորգավան ռազմական հենակետերի վերացմանը, այնուհետև Հիզուլու, Ադամի շրջանի ազատագրմանը։ 1993 թվականի օգոստոսի 16-ին կոմիտասը իր մարտիկների հետ առաջինը բարձրացավ Ֆիզուլու բարձունքներից մեկը՝ կարիերը։ Նա մարտի ամենավճռական պահին ոգի եւ ուժ էր տալիս մարտնկերներին, ամեն ինչ անում առաջադրված մարտական խնդիրը կատարելու համար։ Դերևս պատանեկան տարիներից Կոմիտաս Հակոբյանը բանաստեղծություններ էր գրում ամենատարբեր թեմաներով, իսկ պատերազմական օրերին, օգտելով պայմանական հրադադարի ժամանակահատվածից, հենց հրամատում էր ծնվում նրա հերթական ստեղծագործությունը։ Հարավարևելյան ռազմաճակատում ծավալված գործողությունների ժամանակ 1994 թվականի ապրիլի 27-ին ազնազորության անկրկնելի օրինակ էր նրա կատարած սխրանքը։ Կոմիտասը միայնակ եւ առաջինը մտավ ադրբեջանցիների կողմից գրաված խրամատը։ Իսկ 1994 թվականի մայիսի 2-ին Կոմիտասն իր մարտընկերների հետ մեկնում է Մարտակերտի շրջան։ Երեք օր տևած ռազմագործողությունների ընթացքում գրավելով մի շարք դիրքեր, մայիսի 5-ին Կարմիրավան գյուղի ազատագրման մարտում հերոսաբար զոհվում է 22-ամյա Կոմիտաս Հակոբյանը։ 2003 թվականին հետմահու պարգևատրվել Արցախի արիության համար մեդալով։ Կոմիտաս Հակոբյանը իր ստեղծագործություններով պատերազմն ու ժամանակի իրողությունները ներկայացնելու բանաստեղծություններով կապրի բոլորիս հիշողություններում։ Ռուսական խաղաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում իր արչև դրված խնդիրների կատարումը։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների կողմից 27 դիտակետերում իրադրության շուրջօրյա մոնիթորինգ եւ քարակի դադարեցման ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն է իրականացվում։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Մարտակերտի, Մարտունու, Շուշիի շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում բարեկությունը իրականացվել 4 երթուղիներով։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի ինժեներական եւ սակարավորական խմբերը շարունակում են տարածքի ականաձերծումը։ Որական մաքրվել է զորամբողջ 5 հեկտար տարածք։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու նպատակով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ շարունակական փոխգործակցությունը պահպանվում է, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Ազգային ազատագրական պայքարի նվիրյալը Հայոց ազգային ազատագրական պայքարի նվիրյալ դրաստամատ Կանայանը ծնվել է 1884 թվականի մայիսի 31-ին Իգդիրում 1905 թվականին երիտասարդ տարիքում ահաբեկել է Բաքվի նահանգապետ Հայատյաս Նակաշիձեին հաջորդ տարիներին զբաղվել է արեմտյան Հայաստան զենք տեղափոխելով Առաջին աշխարհամարտի ժամանակ նշանակվել է երկրորդ կամավորական գնդի հրամանատար։ Մայիսյան հերոսամարտերի օրերին, մայիսի 23-ից 29-ին, նրա գլխավորությամբ հայկական ուժերը պարտության են մատնել թուրքական շուրջ 13000-անոց բանակին եւ կասեցրել ապարանի կողմից նրանց մուտքը Արարատյան դաշտ։ Նա մեծ դեր է կատարել Հայաստանի առաջին հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման եւ ամառապնդման մեջ։ Դրոյի գործունեության հիշարժան դրվագներից մեկն էլ կապված է Արցախյան գոյապայքարի հետ։ 1919 թվականի դեկտեմբերի կեսերին 600 զինվորով Գորիս է հասնում Զանգեզուր Ղարաբաղի ռազմական ուժերի ընդհանուր հրամանատար նշանակված դրոն։ Կար ժամանակում, մինչև հունվարի 19-ը, ողջ Զանգեզուրն ազատագրվում է։ Հերթ Արցախին էր, որը ժամանակ շահելու եւ նոր արյունահեղությունից խուսափելու համար 1919 թվականի օգոստոսին կայացած Արցախայցյան 7-րդ համագումարում որոշել էր մինչև Փարիզի հաշտության վեհաժողովում հարցի վերջնական լուծումը ժամանակավորապես ընդունել Ադրբեջանի իշխանությունը։ Ռումբը պայթում է 1920 թվականի մարտի 22-ի երեկոյան իսլամական Նովրուզ բայրամի օրը։ Թեժ մարտերեն ընթանում հատկապես վարանդայում, ասկերանի ճակատում եւ Տումի խծաբերթի ու մուսուլմանների շրջանում։ Ասկերանի բերթի կռիվները տևում են 18 օր։ Մոտ 500 հայեր 3500-ից 4000 հոգուց բաղկացած կանոնավոր զորքի դեմ։ Թուրք թաթարական ուժերը ասկերյանը գրավելուց հետո սկսեցին շուշուա կոտորածը։ 3 օր ու գիշեր քաղաքի հայկական մասը հրդեհների մեջ էր։ Մշակ թերթի 1920 թվականի մայիսի 9-ի համարում Մարիետա Շահինյանը վկայում է որ այդ օրերին այրվել է 7000 տուն, սպանվել 12000 հայ։ Այս այրունահեղությունը Հայաստանի կառավարությանը հարկադրում է օգնության ձեռք մեկնել Արցախին։ Ապրիլի 14-ին դրոյի էքսպեդիցիոն զորագունդը մտնում է Շուշի, հրճակում է Ղարաբաղի հայկական կառավարություն, ազատագրվում է Արցախի մի մասը, հաստատում հարաբերական անդոր։ 1920 թվականի ապրիլի 25-ին Թաղավար գյուղում հրավիրված Ղարաբաղի հայության 9-րդ համագումարը որոշում է հրճակել Լեռնային Ղարաբաղի միացումը Հայաստանի Հանրապետությանը, որպես նրա անբաժան մաս։ 1920 թվականի ապրիլի 26-ին Ղարաբաղի հայ ազգաբնակչության ուղղված կոչում դրոն հավաստում էր։ Ես եկել եմ այն համոզումով եւ հաստատ որոշումով, որ հենված ձեր վճռականության վրա եւ միացած ձեր քաջարի զինվորներին պետք է հաղթենք ճշնամուն։ Ես վճռել եմ մնալ ձեր մեջ, կռվել ձեր հետ եւ ազատությունն ու հաղթանակը տոնել այստեղ։ Դրոյի փայփայած իրազը դժբախտաբար չի իրականանում։ Ապրիլի 28-ին Ադրբեջանում հրճակում է խորհրդային իշխանություն։ Հաջորդ օրը դիմակապողված մուսավաթականները վերջնագիր են ներկայացնում Զորքերն Արցախից դուրս բերելու պահանջով։ Հակառակ բարագայում Կարմիր բանակի օգնության վրընդելու սպառնալիքով։ Մայիսի 5-ին դրոյի հետ բանակցելու համար Արցախ են ժամանում 11-րդ Կարմիր բանակի ռազմահեղափոխական կոմիտեի նախագահ Սերգո Օրջոնիկիձեի ներկայացուցիչներ Սահակ Տեր-Գաբրելյանն ու Լևանդովսկին։ Մայիսի 12-ին Կարմիր բանակի մի զորանգուն մտնում է Շուշի։ Մայիսի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության զորքերը կառավարության հրամանով թողեցին Արցախը։ 1920 թվականին դեկտեմբերին Կարմիր բանակի կողմից Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդանացումից հետո դրոն Սիլինի հետ ղեկավարել է Հայաստանը մինչև երկիր կժամաներ հայ հեղկոմը։ Հետագայում դրոն ուղարկվել է Մոսկվա, անցել է Ռումինիա, ապա ԱՄՆ։ Նա ակտիվ գործունեություն է ծավալել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Հայաստանի գրաման Պարագայում հայ ժողովրդի ամտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Միաժամանակ անուրանալի դեր ունի Եվրոպայի հայերին եւ հայ ռազմագերիներին փրկելու գործում։ Նրա կողմից լուրջ աշխատանք է տարվել Գերմանիայի վերաբերմունք հայության նկատմամբ փոխելու գործում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո ձերբակալվել է ԱՄՆ-ի զինուժի կողմից, բայց կար ժամանակ անց ազատ արձակվել, որից հետո բնակությունը հաստատվել Լիբանանում։ Բուժման նպատակով այցելել է ԱՄՆ, որի ընթացքում էլ 1956 թվականի մարտի 8-ին մահացել է։ Թաղվել է Բոստոնում։ 2000 թվականի մայիսի 28-ին վերաթաղվել է ապարանի հերոսամարտի հուշահամալիրի աչ եզրաթմբի վրա։ Իպատիվ դրոյի Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հիմնել է դրաստամատ Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտը։ 2001 թվականի հունվարին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հիմնել է դրաստամատ Կանայան գերատեսչական մեդալը, որով ապարգևատրվում են ռազմական ուսուցման բնագավառում աչքի ընկած զինվորականները, ազատամարտիկներն ու քաղաքացիական անձինք։ Միջոցառում նվիրված հայոց բանակին։ Օրերը Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում կայացել է սպայի կողքին խորագրով միջոցառում նվիրված հայոց բանակի սպաներին։ Այն կազմակերպվել է Պաշտպանության բանակի սպա Դենիս Դիաչենկոյի եւ Տիկնոջ Էլինար Պողոսյանի նախաձեռնությամբ։ Միջոցառումը մեկնարկել է Արցախի հանրապետության օրներքով, որից հետո ներկաները հարգանքին турք է մատուցել հայոց բանակի զոհված հերոսների հիշատակին։ Համերգային ծրագրում ընդգրկված էին միմյան հայրենասիրական կատարումներ, Կազմակերպիչներից Նանար Պողոսյանը ելույթի իր խոսքում նշեց, որ որոշեցին կազմակերպել այնպիսի միջոցառում, որպեսզի ներկա գտնվել կարողանան բոլորը, առանց տարիքային սահմանափակման։ Էլինար Պողոսյանի խոսքով հայոց բանակի զինծառայողների հանդեպ պետք է ավելի շատ սեր եւ հոգատարություն ցուցաբերել, քանի որ նրանց նվիրումը ոչնչով չափվել չի կարող։ Միջոցառման Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար Կամով Արթանյանի կողմից համերգային ծրագրի կազմակերպիչներին շնորհակալագրեր են հանձնվել։ հայազգի մարշալը։ Խորհրդային միության ինժեներական զորքերի մարշալ Սերգեյ Քրիստափորիագանովը ծնվել է 1917 թվականի հունիսի 4-ին Աստրախանում։ Ազգությամբ հայ Քրիստափորագանովի իսկական ազգանուն Օհանյան եւ ռուս դերասանուհի Երկչուհի Մարիա Ֆլորովայի ընտանիքում։ Սերգեյ Ագանովի ազգականները հորական գծով սերում են Արցախից։ Նա մինչև 1929 թվականը սովորել է Բաքվում, այնուհետև ընդունվել է Մոսկվայի տրամվայի տեխնիկոմի ուժային ենթակայանների բաժին։ 1935 թվականի ապրիլից մինչև 1937 թվականի հունիսը Ագանովն աշխատել է Մոսկվայի Կուйբիշևի անվան էլեկտրական բինատում որպես փականագործի օգնական, այնուհետև հավաքող փականագործների բրիգադավար։ Հետագայում Սերգեյը սովորել է Մոսկվայի Պետական համալսարանի բանվորական ֆակուլտետի երեկոյան բաժնում, ավարտելով միջնակարգ դպրոցը։ 1938 թվականին ընդունվում է Մոսկվայի ռազմաինժեներական բարձրագույն ուսումնարան, որը գերազանցությամբ ավարտելով դառնում է ինժեներական զորքերի սպա։ 1940 թվականի հունվարի 31-ին Սերգեյ Ագանովը ստանում է լեյտենանտի կոչում եւ նշանակում Լենինգրադյան զինվորական օկրուգի 7-րդ բանակի առանձին սակրային գումարտակի սակրային դասակի հրամանատար։ Երիտասարդ հրամանատարն ակտիվորեն մասնակցում է խորհրդաֆինական պատերազմին։ Ձմռան պայմաններում ընթացող դաժան եւ արյունահեղ մարտերում լեյտենանտ Ագանովը գործնականում օգտագործելով իր գիտելիքները կատարելագործում է սակրավորի վտանգավոր, սակայն անհրաժեշտ մասնագիտությունը, ձեռք բերելով նաեւ հրամանատարական հմտություններ։ Տեսնելով Ագանովի տաղանդը, նրան նշանակում են սակրային վաշտի հրամանատար։ Մաներ հայմի հանրահայտ գծի պաշտպանությունը ճեղքող մարտերում աչքի ընկնելով Ագանովն արժանանում է Լենինի իշխանշանի։ Նա Լենինգրադի հերոս պաշտպանների շարքում գրեց պաշարված քաղաքի բնակիչների բոլոր զրկանքները եւ պաշարման դաժան հետևանքները։ Մասնակցել է Վորոնեժի, Բրյանսկի, երրորդ բելարուսական, առաջին եւ երկրորդ մերձբալթյան ռազմաճակատների ճարտարագիտական ապահովման աշխատանքներին։ Նշանակալի է Ագանովի դերը Ստալինգրադի եւ Կուրսկի ճակատամարտերի հաջողության գործում։ 1942 թվականի նոյեմբերին նա դառնում է Կարմիր բանակի ինժեներական զորքերի շտաբի արգելափակոսների պականափակոսների բաժնի պետի օկնական, իսկ 1943 թվականի հոկտեմբերին շտաբի օպերատիվ բաժնի պետի օկնական։ 1944 թվականի հոկտեմբերի 31-ին նրան շնորհվել է փոխգնդապետի կոչում։ Ռոգանովը դառնում է Կարմիր բանակի ինժեներական զորքերի շտաբի օպերատիվ բաժնի պետի ավագօգնական, որը նավարում է մինչև պատերազմի ավարտը։ Հետպատերազմյան շրջանում ինժեներական զորքերի մարշալ Սերգեյ Ագանովի հմուտ ղեկավարությամբ ԽՍՀՄ պաշտպանության նախարարության ինժեներական զորքերը ոչ միայն ռումենիական կառուցվածքային փոփոխություններ, այլև հիմնովին բարելավում է նրանց տեխնիկական զինվածությունը։ Մշակվում են նոր միջոցներ, հարձակողական եւ պաշտպանական գործողությունների ժամանակ զորքերի համապատասխան մասնագիտական սպասարկման եւ ապահովման համար։ 1975 թվականի մարտի 26-ին նա նշանակում է ԽՍՀՄ պաշտպանության նախարարության ինժեներական զորքերի պետ։ Այդ բարձր պաշտոնում ականովն աշխատում է շուրջ 12 տարի։ 1980 թվականի մայիսի 7-ին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության հրամանագրով Սերգեյ Ագանովին շնորհվում է ինժեներական զորքերի մարշալի կոչում։